baiuntza taldearen arrakastak ez du etenik eta Euskal Herriko mugak ere gain ditu dituzte ez da baiosune arakistain huntza taldeko kantari eta trikitilariarekin mintzatu gara eta berauk kontatu digu aldapan gora kantuaren fenomenoarekin harrituta daudela baina lasaitasunez hartzen dutela ere josune arakistain Bueno, azkenian normaltasunez ez, ez dugu espero izan hau eta ondo hartu dugu, baina pixka atarritzita gaude eukida reperkusiak. Erranen dugu ere, uda osoan zehar han eta hemen, aritu izan direla kontzertuak eskintzen, hiru kontzertu eskain astean, gutxi gora bera, eta nola iraganduten uda ere, kontatu digu. Bai, egia zan topera ibilidea, e, abuztuan diagunitik behin kontzertua izan dugu, eta bai nahiko horra izan da, baina bueno, gustora, ze gustora, intensa izan da. Bazken kontzertuak irailan emanen dituzte, ondotik ikasketak berriz hartuko baitituzte, eta hori bai, azaroan. Japonera goaz. Eta zergatik Japoniara? Bueno, Euskal Talde bat joan izan dira eh, bertara, e, eh, Japoniera eta anguk ere gogoa, ba, Euskal Herriko eta Espainiako mugatatik anateatzeko eta Ba, zan, Japonia juteak ilusia ondia ikutzigun eta angoa zazaruan. Bazaroan ba, Japoniara doaz, baina oraindik ere badituzte kontzertuak eskaintzekoak Euskal Herrian gain eta gogoan hartu larun batuntan muskildira joanen direla. Bai osune harak izainek ere errandigu. Bueno, talde bezala esan behar dugu parraldean oso oso gustora joitzen deula askotan. Uda hontan bisita desentein ditugu eta oso berezia da bertera juitia, ba, oso guztia jugo da muskilira.